kakav je iman čovjeka koji klanja svaki vakat, a kada ga supruga nešto pita, neće da joj odgovori i nekada sa njom danima ne razgovara. يقول الله تعالى وآشرهن بالمعروف sa njima na najljepši način su život vodite. Znači da je obaveza supružnika da upravo jedno drugom budu od onih koji će život činiti ljepšim i prijatnijim. Znači ako heđer ima sebe, ako je suprug zapostavio govor sa suprugom sa opravdanim razlogom, znači da ima nekakav prestup ili nešto, to je islamu dozvoljeno. Znači ako žena ima neke prestupe ili ono što Allah subhanahu ta'ala ne voli, da bi je tako odgajao, imaju pravila heđera. A znači ne smije se dogadati da supružnik, iz, supružnici izbjegavaju kontakt jedno s drugima, bez povoda.